Yeah. Mami, Caleto y Masi Baby. El perro está en la casa y tú lo sabes. Me gusta verte haciendo TikTok, TikTok, dice TikTok, TikTok, TikTok. Moviendo el culo haciendo TikTok, TikTok, dice TikTok, TikTok, TikTok. Venía su chapa y hace TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, TikTok, tac, toc. Venía su chapa y hace TikTok. Las argentinas bailando el TikTok. Con el shortcito apretado. Está perdiendo hasta que salga el sol. Y ahora sube, baja, baja. Y ahora sube, baja, baja. Luego sube, baja, baja. Luego sube, baja. le pasa pa' que mueva el calderón. Hace booty un melocotón. Te gusta perder haciendo tic tac, tic tac, dice tic tac, tic moviendo el culo haciendo tic tac, tic tac, dice tic tac, tic tac, tic tac, ven su y tac, tac, su ya tú sabes baby, mmm, estamos subiendo despacio. El perreo in the house. Caletti y baby. Muévelo.